Osim što ćemo imati razgovor ugodni s njim, čućemo i komentare Žarka Pintara, predsjednika udruge igranje.org, Kristijana Čurle koji dizajnira društvene igre, te Miroslava Vranke koji kreira eh, live action roleplaying i član je skupine Terrible Creations. Luka Gudek nam je dao uvid u Games Night unutar Centra za prava seksualnih i rodnih manjina Iskorak. No, hajdemo mi prijeći e, na razgovor s našim gostom Ivanom Hamarićem. Pozdrav Ivane, drago nam je ugostiti vas. Pozdrav, pozdrav, drago mi je što ste zvali. uh, <laughs> svi znaju što su uh, društvene igre, no kome su one namijenjene? mislim, najkraći i, čini mi se potpuno odgovor jest svima. Ne? Ovaj, način na koji ljudi dolaze do igara se razlikuje, ali mislim, mislim da zaista ovaj, jeste za sve uzraste. Ne? Kakvi sve tipovi igara postoje? <sighs> <sighs> mislim, ovisno o tome kako ih dijelimo, ne, od, od toga da postoje igre za dva igrača pa za više igrača i da postoje igre u kojima se ljudi natječu do igara u, kojima ljudi surađuju ovaj, razlikuju se po temama u principu sve što možete zamisliti kao film ili knjigu možete u, u, u manjoj ili većoj mjeri zamisliti kao igru, ne? tako da odgovor je zaista širok ne? E, o live action role-playing igri nam je više rekao Miroslav Vranka, pa poslušajmo. Pa riječ je o igrama koje od sudionika traže preuzimanje i uživljavanje u raznovrsne uloge. Ljudi koji su probali LARP eh, često kažu kako je to kao da izravno sudjeluju u kazališnoj predstavi ili filmu, ali tako da svojim sudjelovanjem eh, sami stvaraju radnju, odlučuju što će se dogoditi eh, i kada. Igre su raznih formata i trajanja, mogu trajati recimo jedan sat, a mogu i jedan dana mogu recimo biti smješteni u svijet fantazije, e, steampunka, ratova zvijezda, bezasla galaktike, drugog svjetskog rata, francuske revolucije ili se odvijati u sadašnjosti. Mogu se baviti politikom, e, svijetom bez nafte, globalnim zatopljavanjem Larp Hrvatska postoji i na Facebooku, a postoji i sekcija za roleplay kluba studenata Filozofskog fakulteta koja se bavi i Larpom. Larp se igra u otvorenom ili zatvorenom prostoru uživo, u pravilu s puno interakcije među igračima. Koliko je velika zajednica Larpera, rekao nam je Vranka. Pa, rukom srca mi smo još uvijek relativno mala skupina ljudi, jel? U cijeloj zemlji možda ima 200 aktivnih igrača kad kažem aktivnih, onda mislim na ljude koji su igrali recimo tri ili četiri larpa godišnje. Ehm, no to se lagano mijenja, taj broj raste i vjerujem opet kad se skupi nekakva kritična masa, ehm, kad se pojavi nekakva potreba, ehm, vjerujem da će i lokalne vlasti prepoznati nekakav svoj interes u tome i odgovoriti na nekakve naše zahtjeve i potrebe. Igre kao umjetnost Kristijan uspoređuje e, sa društvenim igrama. Zašto umjetnik stvara neko umjetničko djelo? Zašto želi nekako kristalizirati, to jest ovjekovječiti neku misao, doživljaj, neki aspekt života, življenja. I igre su baš to. Dakle, baš sakupe neki koncept ili neki dio života ili nešto i stave ga tu da ga ti doživiš. I to čini interakcijno to je ono što je veoma važno, dok većina umjetnosti ide nekako u jednom smjeru. Tako da ne vidim argument zašto ne bi bila umjetnost Dakle, imamo LARP, imamo društvene igre na ploči. E, koliko su igre kritika, koliko su igre ogled društva? Mislim, ako, ako uzmemo bilo koji medij i, i pričamo o tome kolika, je mogućnost, e, odnosno potencijal za, e, ovaj, da, za no, biti nositeljem nekakve društvene kritike, ne vjerujem da, da ovdje uopće možemo govoriti čak i na kakav način, svakako nije bitan način, ali e, problem, mislim, ne problem, nego naprosto ključno obilježi društvenih igara jest da, da, da problemu najčešće pristupa ili neobično pojednostavljeno ili čak karikirano vrlo često, ali utoliko, utoliko potencijal u, u smislu nekakve društvene kritike mislim da ne postoji. Ovaj, da pače, ako pogledamo ovaj, čak i na, na način kako, kako se do igara dolazi i kako se one u ostalom proizvode, ne postoji nikakav, eh, nikakav interes da, da, da, bi, da, bi, ovaj, da bi se tako nešto radilo. E, postoji li ikakva podrška e, razvoju nezavisnih društvenih igara, primjerice od strane lokalne vlasti ili Ministarstva kulture ili je češća praksa da se prijavljuju na razno razne platforme poput e, Kickstartera i sličnih? A dobro, prije svega, e, cijela, industrija je možda prevelika riječ, ali industrija ovaj, igara na ploči se u bitnoj mjeri ne razlikuje od, od ovaj, odnosa e, pisaca i, i, izdavača. Ne? Utoliko i Kickstarter i nekakve državne dotacije bi, bi bile e, bočne varijante toga. Ne? Jako, jako je popularno na Kickstarteru ovaj, tražiti financiranje za, za igre, međutim isto tako, možda je ovo samo osobno mišljenje, razina tehnička razina dizajna ovaj, nije, nije tu pretjerano ovaj, Mislim, naprosto kvaliteta nije, nije, nije dovoljno visoka da bi o tome nešto pretjerano pričali. S druge strane, produkcijski, s obzirom da je to uvijek plod ljubavi, ne, ovaj, na razini ilustracije to uvijek većinom fantastično izgleda, ali što se tiče ozbiljnog dizajna, mislim da je on još uvijek u domeni eh, izdava, profesionalnih izdavača. Ne. Postoji li neko formalno obrazovanje? bože ne. <laughs> niti bi trebalo, mislim, s obzirom da vrlo malo ljudi e, živi od, dizajna igara, dakle neobično malo. E, mislim, mislim da zapravo nikome nije u interesu ovaj, e, ići, ići u tom smjeru profesionalno. E sad, čest, ono što neobično olakšava ovaj, dizajn igara jest nekakva pozadina u, u bilo kakvim vizualnim umjetnostima. Ono što ćete vidjeti među dizajnerima da, da često dolaze iz, iz, iz recimo polja grafičkog dizajna, E, mnogi, mislim mnogi, malo nas je, ali interesantno je koliko je ovaj e, studenta arhitekture danas u game designu u Hrvatskoj, ne mislim. Ovaj, drugi, drugi, drugi smjeri recimo iz nekakve matematike ili inženjerskih nekakvih smjerova, ne? ali, ali da bi postojalo formalno obrazovanje, ne, mislim to je na neki način otpadnička djelatnost ne? I, i prije svega hobi. Ne? E, kako zapravo osmisliti vlastitu igru e, od ideje do dizajna? Postoje li neke razlike između američkog, njemačkog i hrvatskog dizajna igara? Pa ajmo krenuti sa zadnjim pitanjem. Dakle, prvo, ovaj, da, postoje u nekakvoj ono, formalnoj ili manje formalnoj klasifikaciji igara postoji razlike između takozvane američke i njemačke ili europske škole. Ne, bih ovdje bih Hrvatsku izostavio na premale je od, od ozbiljno izdanih igara samo su dva naslova, tako da to zaista nema, nema govora o nekakvoj školi dizajna. Jel? Ono što je možda za ljude koji se time bave i kojima je to interesantno bitno reći ovaj E, Filip Neduk, moj kolega, ja se igramo mišlju da možda postoji u zadnje vrijeme i francuska škola. Ne? Ako, ako hoćete da vam više o tome... Ovaj. Slobodno. E, dakle, razlika je prije svega u tome e, na koji način se pristupa ovaj, i dizajnu i, i igranju samom. Ne? Evropske, evropske igre, odnosno ta njemačka tradicija je prije svega bitna zato što je eliminirala nekakve, nekakve stvari poput neobično dugog trajanja igre svi, svi koji su igrali rizik ili monopoli znaju da to može trajati po 5-6 sati, dakle ovaj, njemačke igre su to svele na nekakvih sati pol, što je puno ugodnije popularnije. E, I jedan, možda za mene najbitniji komad, e, razriješile su pitanje e, eliminacije igrača unutar igre. E, tako da od početka do kraja cijele partije svi igrači su uključeni. Ne, ne znamo ko će pobijediti, to se če, postoje metode kako se to krije, međutim svi su uključeni e, cijelo vrijeme. Ali za, za, razliku od američkog tipa u kojem možete izgubiti, e, možete ispasti iz igre u prvih sat vremena i još uvijek čekat i, nakon toga čekat pet sati da, da svi završe. Nije, nije zabavno u tom smislu. Ne? Ove. Pa zapravo osim uh, ovakvih tipova igara e, postoji i dizajn alarpa, zapravo od osmišljavanja same priče do korištenja razno raznih rekvizita i intervencije u prostoru koja, koja koristi kao neki setting mhm. e, za cijeli razvoj igre koji može trati i po nekoliko dana, mjeseci. No, pa mislim što se, što se tiče dizajna ovaj, igara, sam proces, recimo kako to obično ide, to vam je proces od neke dvije, tri godine od, od prvih skita na salvetama do, do eventualne igre na policiji, ako Bog da. Ovaj, proces može, mislim, zapravo ide ili iz jednog ili iz drugog, iz drugog smjera, ili krećete od teme koja vam je zanimljiva, to može biti nekakav povijesni komad ili najčešće ovaj, su to nekakav fantasy ili, ili science fiction, ali ili krećemo od teme ili krećemo od nekakve interesantne mehanike. I jedno i drugo je razlog da ljudi igru kupe, jedno i drugo je razlog da se, da se igra optimalno ovaj, i ideja je da se, da se poženi atraktivna tema sa, sa, sa, sa atraktivnim mehanikama. E, nama je Vranka ispričao proces stvaranja LARPA, riječ je o komornom LARPu Familija Bonifačo koju su osmislili osim Vranke i razvili Lucija Tancer, Noel Baša, Marko Čavlina i Matija Mihoković, pa poslušajmo. E, pa ovako, vjerujem da svaki autor ima vlastiti pristup i način rada kad, kad je u pitanju stvaranje LARPA. Ja ću sad ukratko opisati kako je nastala e, familija Bonifača, igra kolektiva Terrible Creations, čiji e, sam član. Riječ je dakle o komano larpu koji se odvija u zatvorenom prostoru e, i mi smo krenuli sa odabirom žanra. U ovom slučaju to je bila mafija, odnosno mafijaške, mafijaška priča i okvirnog broja sudionika. Odredili smo da će ih biti 30. Potom smo osmislili i napisali likove te im dodali međusobne odnose i zadatke. Nas pet je ukupno na razvoju e, ideje radilo dakle, od same ideje do prvog testiranja četiri mjeseca. E, ukupno smo potrošili nekakvih 1600 čovjek sati na razvoj do sada. Čekaju vas dakle i gotovi likovi, pravila, rekviziti i upute za igru. Ono što je zanimljivo kod LARPA je da je sudjelovanje potpuno besplatno, a jedino što vam je potrebno je vrijeme. Sad ćemo se odmoriti uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo društvenim igrama, kulturi igranja društvenih igara i povoljnog utjecanja na zajednicu. nezavisne kulture na valovima Radio Studenta. Abeceda nezavisne kulture na valovima radio studenta. I nakon glazbenog broja vraćamo se u abecedu nezavisne kulture i govorimo o kulturi igranja. Što to točno podrazumijeva reći će nam naš gost. Pa mislim, kultura igranja je širok pojam, ne, ovaj, dakle, ukupnost ljudskih navika da se igraju, ne igraju, ako se igraju, kako se igraju, e, gdje se igraju, koja doba i s kim, ne. Ovaj, što je pitanje detaljnije, to će odgovor biti detaljniji. Da, pa primjerice postoji u javnom diskursu mišljenje da su društvene igre samo za određenu dob, pritom mislim na Poštoje, poštoje, da. Jedan dio, mislim dobro, sad to, to je kokoš i jaje naravno, ali jedan dio je taj što se, što se to tržišno orijentira tako, izdavači su ti koji to biraju na kraju krajeva. Ovaj, da, li, da li je stereotip taj koji to određuje, ne znam, ali u svakom slučaju to nije istina. Ne? Dobiti odrasle ljude da se igraju je svakako teže. E, nemoguće nije, truda traži, osobno se nešto pretjerano ne trsim oko toga, ali ovaj, nisam, moram priznat, nikada sreo nekoga koga, e, e, ko, bi odbio to ponovno probati, e, ako ga se uvede fino i mekano u, cijelu priču. Ne? Da, i također moramo spomenuti da ne postoje samo tri ili četiri društvene igre i isto tako ne postoje igre koje su napravljene samo za određenu dob, odnosno mnoge igre su za odrasle ljude. Svakako, svakako. Ovaj, da, igara nema samo, samo tri, nema samo ono što možemo kupiti u, ovaj, a, u, u, lokalnoj trgovini. U lokalnoj trgovini, tako, dakle, rizik, monopoli, pictionary i slične stvari. Ja mislim, i, sam sam se u to uvjerio ovaj, davno kad sam se počeo time baviti. zaista jesam mislio, pa dobro, šta, možda ih je pet ili šest. Ispalo je da jest pet ili šest, ali tisuće. Jeli? Ovaj, postoje, neću reći za sve uzraste, jer većina, većina igara, osim ako su malo kompleksnije, pa zato nisu za eventualno eventualno malu djecu, ovaj, jesu, jesu za svakoga. Pitanje je samo kakvu, kakvu ekipu skupite. Ne? Pa evo, poslušajmo zapravo e, kako su e, iz e, iskoraka odlučili iskoristiti društvene igre u sklopu organizacije Games Nighta. Um, pa sama ideja je započela kao način, um, tražio se način zapravo kako se u mirnijem nekom okruženju mogu upoznati ljudi LGBT populacije u nekom um, tako sigurnom okružju um, i zapravo uvijek se svake druge subote se održavaju um, i uvijek dolaze novi ljudi, oko 50 ljudi recimo ima svaki put. Ovakve igre su e, odličan način zapravo za jačanje naše zajednice zato što nisu prisutni nikakvi stereotipi u njima, Večeri igranja društvenih igara odvijaju se svake druge subote u LGBT centru u Petrinskoj 7, također i u Splitu. Za dodatne informacije ili pitanja možete posjetiti GHR ili Iskorak. A ako želite prisustvovati na ovim igrama, odnosno Games Nightu, napominju da nije potrebna nikakva najava. Svatko može donijeti svoju igru i sve se temelji na donacijama. Unatoč redovitom Games Nightu, igranje.org je prva udruga u Hrvatskoj koja promiče kulturu igranja i organiziranja zajednice. Nakon uspješno organiziranih nekoliko dana društvenih igara, odlučili su osnovati ovu udrugu s ciljem promicanja i popularizacije društvenih igara koje se igraju u društvu okupljenom oko stola ili neke druge pogodne površine. Sve u svrhu podizanja kulture igranja društvenih igara te poticanja razvoja civilnog društva kroz bolju socijalizaciju i prevenciju svih dobnih skupina od alkohola, droga te ostalih ovisnosti. Poslušajmo Žarka Pintara koja nam je više rekao o samo ideji nastanka udruge. Mi smo nastali od strane nekakve web stranice na kojoj smo uh, htjeli ljudima u Hrvatskoj pokazati kakve se igre danas u svijetu postoje i da društvene igre nisu igre čovječne ljute se monopoli rizik, da postoji vani nekakvih 60 tisuća i više društvenih igara i onda smo mi kako se počeli okupljati došli do zaključka da ne bi bilo loše napraviti oko toga nekakvu službenu udrugu ko će službenije nastupiti prema gradu i prema našem i prema državi, i prema društvu, kao nekako službeno kupljalište mladih, prvenstveno, a i starih i djece, e, gdje bi se mogli igrati te današnje, znači moderne društvene igre. Tako je 2013. pred kraj 2013. i nastala udruga, iako evo moram ovdje još naglasiti da smo se mi jednu godinu i pol mučili da uopće osnovimo udrugu ovog tipa, jer nas je e, državni sustav stalno e, upućivao na, na, to da smo mi zapravo, da mi potpadamo od igre na sreću, što je potpuno krivo. I dok smo mi dokazali da mi nismo e, udruga koja se bavi igra na sreću, nego isključivo udruga koja se bavi igrama koje su pozitivne za, za, za socijalnu zajednicu, za, za socijalizaciju, a, da ne potiču nikakve ovisnosti, nego se bori protiv toga, ono smo mi uz korekciju u statutu uspjeli dobiti e, dozvolu od strane ministarstva financija da smijemo otvoriti udrugu. I onda nam je grad Zagreb dozvolio otvaranje udruge i od, to se desilo krajem 2014. Od tada radimo službeno kao udruga. A Željko Pintar nam je objasnio i na koji se način financiraju. Do sada se uspijemo isfinancirati preko članarina e, redovnih članova, kojih evo danas brojimo jedno šedesetak i naravno putem donacija koje dobivamo ili po događanjima, znači, ili, ili na samim događanjima kada radimo događaje tipo dana društvenih igara ili u igronici kada ljudi ostavljaju čiste donacije kako bi se od tih donacija mogle kupiti onda i igre i potrebni evo, preslake za stolove, pa čak i stolice i ostali materijal koji nam je potreban. Igranje.org sudjeluje na raznim manifestacijama poput Infogamera i Istrakona, no imaju i vlastiti prostor. Na pitanje je li im prostor koji imaju dostatan, Žarko Pintar odgovara. Ako mi imamo problema sa prostorom, prostor ovdje je neadekvatan, tim više što je postao premali. Ovo šta, šta, ste vi rekli, mi smo u početku kupljali jedno 10-15 ljudi na događanju, danas su takva događanja rijetko ispod 35 pa čak do 40 ljudi. Stvara veliku gužu, zagušljivost, ljudi se ne osjećaju dovoljno komfortno da bi igrali igre, kojima ponekad treba malo i mira i tišine i nama bi definitivno trebao veći prostor. E, mi prostor od grada Zagreba tražimo od kad smo i postali udruga, međutim do danas grad Zagreb još nije nama našao nikakav ovoga adekvatan prostor. A Miroslav Ranka također je spomenuo i prostor u Bogovićevoj ulici, napomenuvši da se snalaze kako znaju. uglavnom se snalazimo kako znamo. Ehm, recimo konkretno familiju Bonifaća smo zadnji put igrali u Kino Grič. Ehm, idući put ćemo igrati, ne znam, možda negdje drugdje ako nađemo nekakav e, bolji prostor. E, igramo po stanovima također jer postoje igre koje, u kojima sudjeluje ono, po 5-6 ljudi i to se vrlo lako može odigrati u nečoj dnevnoj sobi. E, igrali smo također u Centru za kulturu Trešnjevka. Uh, ja bih, ja bih jako volio imati LARP kuću. Dakle, prostor od recimo nekakvih 100 ili 200 kvadrata koji bi ono namijenili isključivo odigravanju LARPova. Jer naime svaki prostor ako ga, ima, ako imate na raspolaganju se vrlo lako e, prilagodi e, pojedinoj igri. Tako da bi mi u takvom jednom prostoru mogli odigravati niz, niz, niz uh, vrlo raznovasnih i zanimljivih igara. Takav prostor bi im zapravo omogućio da se igre koriste i u sklopu edukacije i razvijanja kritičkog mišljenja. Uh, Ivane, mogu li možda društveni igre imati odgojnu ulogu, je li prostor rješenje da društvene igre prestanu biti otpadnički sadržaj? Ma ne, ne, ne, ne dakle, kad sam pričao o otpadnicima, pričao sam o dizajnerima, dakle, ovaj, što se tiče odgojne uloge, nije, nije ovdje presudna stvar prostor, mislim, igra se naravno koristi kao, za, imaju naravno odgojnu ulogu, međutim, prije svega za, za niže uzraste, gomila, gomila ovaj, e, razno, razno raznih vještina u vrtiću i u, u ranim razredima u školama se, se ovaj, razvija kroz, kroz ovaj ili onaj tip igara. Ne? A, iako, iako da pače, nek cvjeta tisuću cvjetova, svako ko bi htio prostor, ja, ja sam za, ja ću to potpisati rado, ovaj, ne vidim, ne vidim ovaj, ovaj, tip, ovaj tip borbe za prostor kao nešto što bi, što bi imalo odgojnu ulogu. Ne, to, to nije prva, prva ovaj, ideja toga. Kristijan e, Čurla je zapravo prokomentirao da su kooperativne igre te koje bi mogle imati odgojnu ulogu. Poslušajmo komentar. Imamo cijeli tip igara koji se zovu kooperativne igre i one se baš upravo tako igraju. Dakle, niko ne pobjeđuje sam, nego svi igraju zajedno protiv igre. I te igre su baš poznate po tome što promiču timski rad, promiču nekakvu raspodjelu uloga, slušanje jedni drugih i tako dalje. Jesu li samo e, kooperativne igre te koje promiču zajedništvo i dijalog? E, što je princip nenasilnog djelovanja koji se primjenjuje kod igara? Znači zajedništvo protiv jednog zla koji nije nitko odlikova. Pa mislim ovako, dakle da, i kooperativne igre jesu, jesu bliže tome da promiču eventualno zajedništvo i dijalog, ne, naravno, barem među tim igračima, jel? Ovaj, E, što se tiče principa nasilnog djelovanja nije da postoji nekakav e, princip isklesan u kamenu pa sad da, ovaj, kojeg, kojeg se držimo ili nešto, nego naprosto hoću reći ovako, dakle e, društvene igre uopće nenasilne su same po sebi. Ovaj, svakako kooperativne igre su tu vjerojatno još toplije. Sasvim je moguće, sasvim je moguće dizajnirati vrlo zlu e, kooperativnu igru kao i vrlo pitomu kompetitivnu igru. Ne? Mislim, s, e, s druge strane, ja uvijek imam problem e, kad, kad, je, kad je pitanje i odgojnih uloga i, i dakle promicanja zajedništva i dijaloga, zato, što je kompletan hobi igara na ploči tako malen da, da mislim bez, bez ikakve grubosti da je, da je možda naivno ove ovaj, razgovarati o nekakvom društvenom utjecaju. Ne? Ovaj, Iz kojeg razloga? Pa prije svega, mislim, e, prije svega riječ o brojkama. Ne? Ono, ono vrijeme u danu ili u godini koje ljudi odluče ovaj, provesti igrajući se, e, oni će to svakako provesti e, puno prije igrajući video igre, a ne, ne, ne društvene igre. Dakle, evo, evo vam neke brojke primjerice. Dakle, profesionalno producirane igre na ploči. Njihova, njihova naklada, dakle na razini svijeta, je, počinje se oko 5000 komada. Neke, neke su čak i, i, i oko 2 ili 3, ili 3 tisuće komada. kad igra postigne 50 tisuća prodanih komada, ona se smatra uspjehom. Sve preko toga je neslučen uspjeh. To nisu brojke koje, koje bi činile uh, igre na ploči bitnim faktorom u, u u kulturi uopće. Ne? Ko, se, ko ima ovaj, eto, sreću da se, reći ću sreću da se, da se ovaj, upozna s njima, e, pretpostavljam da u izvjesnoj mjeri ovaj, utječe na njegov život. Međutim, to, to je minimalno. Tu, bi, je film i, i, i video igre su puno, puno bitnije. Dobro, nam je e, prokomentirao situaciju e, vezanu uz LARP i usporedio e, kako u Hrvatskoj gledaju na LARP, kako u Danskoj, pa ćemo čuti možda njegovo mišljenje o odgojnoj ulozi. Kod nas je LARP još uvijek najviše igra zabave radi. Dakle, to je, ekipa se nađe i nešto se odigra i malo poslije pričamo o doživljenom, družimo se, zezamo se i dobro nam je, jel? No, e, Lat sigurno ima potencijal imati ovaj, ulogu i u odgoju, i u obrazovanju, i u turizmu, i u obuci, i u još jako puno drugih područja. Samo što se treba stvoriti nekakva kritična masa e, ljudi koji se time bave i koji se tome žele posvetiti. Konkretno vani, u Danskoj recimo, LARP je dio e, obrazovnog kurikuluma, postoje škole koje su državno licencirane u kojima se lab koristi kao nastavna metoda. Komentar? Podržavam, apsolutno. <laughs> Ovaj, Dakle, ali ponovo, se vraćamo i nije to loša stvar, dakle da je riječ, riječ o, školama. Ne? Mislim, nikako se ne možemo odlijepiti jer vodite me u smjeru ovaj, e, i, igranja sa odraslim ljudima, ne? ali uvijek ćemo se, uvijek ćemo se vratiti na, na vrtiće i škole. Ne? To, to, to nije slučajno, ovaj, a da, da LARP može, može biti ovaj, kvalitetna odgojna metoda, to sam, to sam siguran, iako se ne bavim njima, ali onoliko koliko sam uspio saznati od Miroslava i to apsolutno to. Ovdje se gleda više odgojna uloga u sklopu eh, školskog sustava, to je točno, eh, no u slučaju da prostor za neku nezavisnu kulturnu scenu koja ima želju razviti, ne znam, kritični dijalog kroz LARP ili ne samo kroz LARP, već i kroz e, društvene igre na ploči, a mislili da bi se situacija onda ipak promijenila? Jer, mislim, Branka spominje kritičnu masu. Kritična masa sigurno ne spada u e, ustanove koje se bave zapravo školom, školskim samoustavom. Da, dru, društveni igre su naprosto pogrešan medij za to. Zato što e, u manjoj ili većoj mjeri one su, one su uvijek e, orijentirane na, na, na postizanje zadanog cilja. Ne, koji, da, može biti napravljen tako da promovira određenu ideju ili kritizira društvo. Međutim, e, bitno je odvojiti što se pojavljuje na policama, što, što ovaj, ljudi mogu kupiti, a što, mislim, možemo vi, vi i ja sad dizajnirati igru koja bi to promovirala. Bit, bitno to, tome možemo razgovarati poslije emisije, imam ideje. Može. <laughs> e, pa zapravo komentar Kristijana Čurla možda malo bliže govori e, o vašem mišljenju. E, koliko su društvene igre zastupljene, kaže Kristijan? kada objektivno pokušam sagledati stvari i vidim koliko je to zaista dostupljeno, mislim da baš i nije previše. Pogotovo kada gledam kakva je situacija recimo sa računalnim igrama, čini mi se da društvene, ne, ne bih rekao da su dio kulture naše Hrvatske. Mhm. Navodno je u Americi i Njemačkoj potpuno drugačija situacija. Tamo se to smatra daleko prihvatljivije i igre za masno tržište, a se dalje igraju kod nas. Znači, uh, Trive Pursuit, Monopoly, i ljutice. Ove igre koje mi igramo, znači ove igre koje su napredovale, koje su ipak nešto interesantnije od klasičnih monopolija i i dalje su, ja bih rekao, nedovoljno prezentirani. Zapravo se cijelo vrijeme spominju video igre kada govorimo o društvenim igrama. E, postoje i mobilne verzije društvenih igara. E, Ubijeluju li oni cijelu ideju igre na ploči? Ja se nadam da ne. Ne, ne, ne mogu pobjeći od zaključka da da, jer ljudi više nisu za stolom, ne smiju se skupa i tako dalje. Čini mi se da, ovaj, da, da razlog zašto postoje prije svega marketinške naravi. Ne? Ovaj, teško će se izdavač e, pomiriti tim da, da, da njegove igre, dakle kartonske društvene igre više nisu toliko vidljive ili atraktivne zato što, zato što ove tržište mobilnih igara istiskuje ovaj, e, e, istiskuje društvene igre iz, iz, iz, iz vida. utoliko bilo je sasvim normalno za očekivati da će se pojaviti digitalne verzije. Da, pretpostavljam da, da u izvjesnoj mjeri ubijaju ono, ono što je toplo i lijepo kod, kod društvenih igara, da. E, znači, smatramo da je budućnost društvenih igara mobilna verzija. Pa daj Bože da ne. Mislim, ljudi će se ovako, ljudi će se uvijek igrati za stolom, to, to, to umrijet nikad neće. Kako će izgledat budućnost te industrije, to stvarno nemamo pojma, s tim da e, igre čak i računale, e, to, te industrije su vrlo burne. Industrija društvenih igara je smiješna u, u, u, u smislu, u novčanom smislu e, i, i vrlo, vrlo mnogo malih izdavača nastane pa propadne i tako dalje. Tako dalje. To, nije, to nije u smislu biznisa, to nije atraktivan biznis, to se radi iz ljubavi. Čak vidi, vrlo se lako, lako to vidi po, po sajmovima. Ne? Ljudi, ljudi koji se bave društvenim igrama su e, uglavnom vrlo srdačni ljudi u kratkim rukavima koji vole iste stvari koje i vi. Ne? Kad, kad ste, čim ste u digitalnom prostoru razgovarate na način da se spominju riječi poput monetizacija, oglasi i tako dalje i tako dalje. Dakle, da strahovito različita prostora, a jedan je financijski puno, puno moćniji. Šta će se desiti, ne znam. Pa evo što se tiče budućnosti društvenih igara u Hrvatskoj možemo poslušati komentar Žarka Pintera iz org. Da, definitivno. Mislim, mi ćemo kad tad postati zajednica koja će puno više igrati društvene igre, on, onako kako ih igra svijet, jer samim ulaskom u EU, odnosno samim otvaranjem prema e, ostatku Europe, mi dozvoljavamo kao zemlja razmjenu, miješaju se nekakvi interesi. To što smo mi sada trenutno tu kao udruga možda jedini koji to stvarno promiče je samo još jedna pomoć da se to što prije desi. Pa evo, s obzirom da u nekim zemljama postoje i cijeli kafići i kulturni centri koji imaju društvene igre koji ih promoviraju, postoji li šansa da će se ulazko u EU to dogoditi i nama? Ma to pre... Ma svakako, mislim kao uvoz svakog komada kulture, to, da, to, to se, to se događa. Prije četiri ili pet godina nije postala nikakva udruga, bilo je možda četvero, petero ljudi koji su imali nekakav ozbiljni broj gara, ne? Ovaj, e, to, to se hoće desiti, prije, on, ono što je jako bitno je da, da su, su igre skupe ne, mislim, dakle, e, prosječna kutija će biti između nekakvih 250 i 500 kuna u, u Hrvatskoj. Dakle, kad, kad usporedite e, cijenu, malo prodajnu cijenu od prosječne, recimo, igre i, i ovaj, e, prosječan dohodak u, u Hrvatskoj je to puno lošiji omjer nego što bi bio u Americi ili u Njemačkoj. To, mislim, prije svega ima veze s tim. Možemo li onda zapravo kolekcionarstvo društvenih igara usporediti sa kolekcijom gramofonskih ploča? Pa ne, da, zašto da ne? Ovaj, da, s tim da je potrebno strahovito puno više prostora mislim, <laughs> ovaj, jer su veće. Ali da, nije, nije, nije, nije bez veze ta usporedba, da. A. Ivane, e, puno hvala na dolasku i puno hvala na razgovoru. E, dragi slušatelji i slušateljice, ovo je bila još jedna e, abeceda nezavisne kulture. Mi ćemo prije samog kraja poslušati još jednu pjesmu, a onda ćemo i završiti jutarnji program. Čujemo se sljedeći put u isto vrijeme u 10 sati i 15 minuta sa kraćim formatom abecede. To bi bilo sve. Samo su bile Anja Stević i Andreja Pančur. outrageous. Recognize our deposits, fit and then embrace it. Vandalizing these walls only if they can talk. Conversations don't contemplate my dark thoughts. Looking down on my soul now. Tell me I'm in control now tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. It's that final destination. It's that the information. It's that the inspiration. It's that crack the installation. It's that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb me flew away and I got my control. I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bones. It's that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence spit it's your shit. Agencije za elektroničke medije. Ortoskop.